ذكر الله تعالى ni wale ambao wakionekana watu wakiwaona humkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala bimaana namna walivyo namna wanavyofanya ibada na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukiwatizama katika sala zao wasali kama walivyoamrishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam katika mandhari yao kimtizamo wakuta huyu mtu amejifananisha na namna anavyotaka mtume sallallahu alaihi wasallam muislamu awe ukimtizama kuanzia juu mpaka chini wakumbuka sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakumbuka ibada wamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala yafikia hali mpaka aweza mtu kumwona akiwa katika hali ya munkar pale pale akabadilika mfano avuta sigara akamuona yule mtu wa khiri hapo hapo kazima sigara yake kwa nini amuona fulani si kwa kuwa muogopa yeye ile heshima tu anaoipa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa yule aliyemuona amemkumbusha Allah subhanahu wa ta'ala alladhina idha ru'u ذكر الله تعالى ثم قال ألا أخبركم بشراركم kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba je nisiwajuzeni kwa wale ambao ni washari kati yenu nyinyi watu waovu almashauna bin namima ni wale wanaotembea wakieneza umbea chukua maneno hapa apeleka kwa yule achukua kwa yule apeleka kwa yule ili kuleta bughdha na uadui baina ya watu ili watu wasisikilizane ikawa watu hawaelewani sababu kuna mbea pale almufsiduna baina alahibba wale wanaoleta uharibifu baina ya wale wanaopendana sababu mbea waweza kuwa watu wawili wapendana akaingia katikati akaleta uadui baina yao shughuli yake umbea nia albaghuna ay alladhina yabghuna lilbura'i al'anat ay lilabriya al'anat الهلاك والفتنه ni wale na katika sifa zao na hii ndio natija ya umbea wanaotaka kwa watu ambao hawana makosa yoyote wakawatakia fitna wakawatakia maangamivu wakawatakia dhiki na mashaka hii ni sifa ya watu waovu almashauna bin namima wale wanaoeneza umbea قال الحديث رواه الإمام أحمد حسنه العلامة الألباني قال الشيخ حفظه الله ذكر عليه الصلاة والسلام المشي بالنميمة علامة للأشرار تحذيرا من هذه الآفة لشدة ضررها على الناس أمتاجها بمتومة صلى الله عليه وسلم كل kutembea نكوينيزا kueneza kuwa ni alama ya watu wa shari ili kutahadharisha watu kutokamana na janga hili kutokamana na afa hili kwa madhara yake makubwa sana بإيجاد العنة والفجوة والتناحر والتطاحن بينهم sababu mbea katika madhara yake huleta maangamivu na mfarakano baina ya watu watu wakawa wazozana wafanyiana uadui kutokana na huyu mbea vita وقد قيل إن عمل النمام أضر من عمل الشيطان bali mpaka wamefikia kusema baadhi ya wanaovyuoni kuwa kazi ya mbea ina madhara zaidi kuliko kazi ya shetani kwa nini لأن عمل الشيطان يكون بالوسوسة بسبب الشيطان يهم تي وسواسي tu yule mtu akisema a'udhu billahi minash shaitani rajim huyo akimbia وعمل النمام يكون بالمواجهه اما mbea iwaje kukukabili haswa si ati kutia waswasa la aje kukukabili wewe binadamu mwenzako يواجه الآخرين على أنه ناصح أمين وأنه لا يريد إلا خيرا ويحلف على كلامه angalia katika uovu khair katika uovu wa mbea kazi yake yeye huwakabili hawa ambao ataka kuwakusanisha na wale wengine aenda kwao ajifanya yeye ni, ni mtu anayependa kheri ni mwaminifu tena atoa nasaha awatakia kheri watu na iwaapa bwana katika maneno yake naweza wallahi mimi nakutakia kheri sikiliza eh yule mtu fulani wallahi mimi nakuambia maneno nakutakia kheri wewe yule mtu fulani yule kadha wa kadha wallahi kadhab muongo tu ili kuleta furqa baina ya watu والله تبارك وتعالى يعلم من حاله وهو العليم بذات الصدور أنه إنما أراد بذلك الإفساد بين الناس na Allah yajua nia yake sababu Allah ni mjuzi wa vile vilivyomo katika vifua vya watu kuwa huyo makusudio yake ni kuleta uharibifu baina ya watu kinajifanya yeye atakia watu kheri عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال ابن عباس رضي الله عنهما سيما موجا نتوم صلى الله عليه وسلم علي بيتا كون مكبوري مويلي كسيما أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير hao wawili hawa waadhibiwa na hawaadhibiwi kwa jambo kubwa ambalo mtu hawezi kujiepusha nalo bali waweza kujiepusha nalo kwani wewe kufunga mdomo wako ukaacha umbea washindwa e ufunge mdomo wako uache umbea kitu cha kizito hicho kuna watu ni wambea subhanallah huku kwetu ni usabasi apenda kuchungua chungua mambo ya watu kisha achukulia huko ayapeleke huko achukulia huko tabia mbaya na hii tabia ukimwona nayo mtoto mkanye kwanzia akiwa mdogo mkanye tabia mbaya amekwenda kwa jirani ameona kitu ankuletea usimfungulie masikio yako ukaendelea kumsikiliza ehe unaona nini alafu akasemaje kisha watu wazima angaliana na kuwacheka wewe umfundisha tabia gani mtoto wako wako katika watu wazima ambao huwaambia haswa watoto wao hebu angalia alafu alafu ikawaje asikilizeni nyinyi mnaofanya hivyo wambea wakubwa sikilizeni mtume sallallahu alaihi wasallam apita kwenye makaburi ya watu sema hawa waadhibiwa hawa wako kwenye adhabu na wala hilo jambo si kubwa mno mtu hawezi kujiepusha nalo watakia nini mambo ya watu bwana kuna watu waishi na tabu ya akhi lazima ajue ya yule yako vipi ya yule yako vipi ya yule yako usunini ya akhi rayyah nafsak tuliza moyo wako ya akhi upumzisha moyo wako na roho yako kutokamana na fulani kadha fulani hivi fulani hivi ya nini ya akhi ujitie kwenye adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo ambalo waweza kujiepusha nalo la tadakhal fi shu'un an-nas usiingilie mambo ya watu achana nayo kama ambaye kuyasikia achana nayo tu unsikia jifanye kama ukusikia kabisa pale pale awache na ukimwona mtu wa chukuchuku ankuja kwako ona fulani eh, eh, eh, eh. tosha tosha yalonayo la mimi lo nayo yanishinda mimi yangu tafutia watu ya kazi gani bwana alafu huyo ni talib ilmu sasa ah sura mbaya sana yaleta sura na picha mbaya sana talib ilmu ya akhi lahu sha'nun yughni ana mambo mengi ya kumshughulisha lau kama utakaa chini utajiuliza wewe ni talib ilm kuna mambo mangapi unahitajika kuyafanya utajikuta kuwa huna muda kabisa huna muda bali ingelikuwa yawezekana ile masaa 24 yakawa 30 ungeweza kuyafanya ungeyafanya lakini hayo hayo 24 hayazidi lakini ukamwona mtu yeye achukua maneno ya huyu peleka huko achukua huku peleka alafu wao waweza kuona wanketi achekana wewe tu ah mashaallah na wewe kwa mfano pale ankana wewe pia aweza kumzungumza yule anayempelekea maneno akamzungumza vibaya kwako ili uzidi kuzungumza wewe na kila ukizungumza na yeye warekodi au jamaa utafikiri na flash disk kwenye vitu vyao abeba tu alafu flash disk yake iko corrupted ina virus maanake aongeza na mingine yake ya uongo juu kisha enda kwa yule mwingine sikia bwana ah yule jamaa basi mmekaa naye nikamchokora mimi akasema kweli asema wewe hivi wewe hivi wewe hivi ha? ah asema hivyo na yeye hivi na hivi na hivi kisha yule habiba ah, enda kwa yule sasa ah yale maneno bwana unasema hapa kweli bwana yule maanake yake ninakaa naye pia namwona mimi haiko sawa hata asema kuhusu wewe hivi hivi na hivi hebu fikiria ile chuki atakayoeneza baina ya wale watu wawili hata kama kikweli kuna suu tafahamu baina ya wale watu wawili kwa nini wewe uzidishi ule mpasuko ndio hayo wakayasema inna amala namam adarru min amali shaytan sababu shaytani ndio yafanya hivi shaytani yeye ataka kuleta furqa baina ya watu sasa yeye huyu mbea afanye kazi kubwa kuliko yake ukimwona uweze kumdhania bwana ona ni mwenzako yuko na wewe ana shida amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima kwa nini waadhibiwa mmoja alikuwa akieneza umbea atembea akipeleka umbea huku na huku قوله عفوا واما الاخر فكان لا يستتر من بوله na hili pia ni jambo sahali anapokidhi mtu haja yake ndogo ule mkojo kumrudia katika mwili wake ni katika sababu ya adhabu ya kaburi ambapo aweza kwenda akakidhi haja yake kwa adabu akajisafisha na kujitahirisha ili asalimike kutokana na ile najisi lakini a kienda kule kwa kusimama tena kwenye smiti hii yaruka kwenye mguu e baba kuna adhabu kaburini bwana washindwa wewe kujihifadhi tuna kitu kama hicho yani kwa nini uende kutafuta adhabu ya kaburini kwa sababu hili jambo na lazima utakwenda kule kaburini usione ati utakwenda wewe chururua tu ukimaliza utakwenda tu sikuenda sasa ni adhabu wal billah قوله يمشي بالنميمة وقد تقدم في الحديث السابق المشاؤون بالنميمة وقد تقدم في الآية الكريمة مشاء بنميمة بالنميمة yote شو مشي يعني كما kutembea فالنميمة في وقت مضى تحتاج من النمام إلى مشي وسعي زماني ili kuombea ataka mtu بس usikiambea hana off hana likizo atoka nyumba hii huyo amwona aenda kule enda mbio kule mara enda mbio enda kule zamani ilikuwa hivyo sasa hakuna kazi bana hakuna kazi sahi kabisa ama fi zamanina alhadir fa inna an-namimata تحصل من النمام وهو جالس في بيته دون أن يمشي أو يسعى أما sasa hivi umbea ah huna haja utembee yuko nyumbani kwake bila ya kutembea bila ya kupata tabu afanye umbea وذلك من خلال الأجهزة الحديثة ووسائل الاتصال المتوفرة في هذا الزمان كالجوال مثلا أو عبر الشبكة العنكبوتية ونحو ذلك وكتمية السيمو haya maelezo yote yazungumzia kutumia simu hizi njia za sasa zamani pia ile internet mpaka uende kwenye bureau ile sio uende kwenye bureau ile uingie pale ndani mimi nakumbuka wakati umpita sijawahi hata siku moja kwenda pengine hata sijui wayafanya lakini watu walikuwa wakienda ndio enda kuchati kule sio ah, upuzi tuende sasa hivi unletiwa katika simu yako TV sasa iko kwenye simu nini iko kwenye simu kitu chochote kila kitu kiko kwenye simu subhanallah kila kitu unachokihitaji kiko kwenye simu yako mpaka ma TV siku hizi hana kazi tena ndio nikatafuta jiskrini kubwa hala kazi gani huku paka huku kumbe kwenye kidude kidogo tu kule niliko nawasha tu wataka channel gani ingia utaiona live wakati ule inafanyika lile jambo waona pale simu ba sasa wazitumia kwa njia gani wewe pale pale kwenye simu waweza kukaa ukamsikiza Sheikh Ibn Baz ukafaidika ilmu kulikweli na pale pale kwenye simu waweza kuwa mbea wa kimataifa si mbea wa hapa a mbea wa kimataifa ulimwengu mzima wajulikana mbea wewe wallahi alazim kuna watu ni wambea kweli kweli alafu sasa umbea huu ukiuchanganya na uongo subhanallah kwa dakika moja tu ukatie uongo mchafulie mwenzako jina yaenea ulimwengu mzima kutoka Mombasa mpaka Uchina Shanghai iko huko habari nakwambia kweli eh kabisa mara kutoka Mombasa mpaka Saudia yafika habari wewe waweza kushangaa wallahi mimi nimeliona hili Saudia wasikia watu wazungumza kuhusu mambo ya watu wa Mombasa kama wako hapa ah, mwapata wapi habari hizo ah simu hizi siku hizi ukianguka wewe ukianguka si watu kusaidia ah, kitu cha kwanza simu yatolewa vutwa na video TikTok si kitu gani jamaa anaanguka sasa si umsaidie ndugu yako anaanguka ah. ah. kuna klipu moja mmeiona hapa lighthouse si kitambo sana jamaa alikuwa ogelea akakatwa na papa miguu miwili papa akaenda na miguu yule jamaa yualia hii saidieni miguu inkwenda jamaa wamvutana video paka iwafa ona kuna watu hapa nini apeleke umbea tuna usabasi nilikuwa pale live mimi nilikuwa pale ulikuwa pale mpumbavu wewe watu wafa wewe wafanya mambo mengine tabia chafu mbaya zimeenea siku hizi hey, eh, hizi simu bwana zaleta balaa sasa hapa aje hivi huyu mbea sasa hatari yake sasa eh sasa asemaje ukiyobofa simu yake twaa ya kurekodi ah yule bwana hivi na hivyo kurekodi tu wewe ujue wasema we kisha kiondoka pale ndio kusema wewe uamini wallahi nakwambia wallahi shika hiyo sikiza usifanye angalia mbali ah ashahari ah, tena iwaleta vile yale mazungumzo yale yale unazungumza pale kwani watu wafanye hivyo wallahi watu wafanye khawana mpaka wengine eti maduati hakuna mmoja tena alafu yaitwa kwenye video basi nilikuwa pale mimi nilikuwa na rekodi wewe ni fasik kumrekodi mtu bila yeye kujua ni wa wal billah lazima umwambie sababu ile ni amana uko katika kikao na mtu kisha wachukua wamrekodi yeye hajui ama wampigia mtu simu kisha mm, mm, kumbe ushabofa rekodi tena akuulize rekodi a ah, a ah, sikurekodi kumbe wamrekodi mtu hii tabia ya fusaq hakuna jamaa utia simu mfukoni basi aende pale basi nilikuwa na simu yangu tena mmoja katika maduati nilikuwa na simu yangu kaenda pale nikarekodi mimi nikarekodi mimi kisha ile simu wakati wazungumza ni video yaje ile alirekodi kule watu walikuwa fanya hivyo watu walifanya bila ruhusa yule mtu hasa maskini na wale wanaokomenti pale leo sawa sawa bana watakana watu ah, ah. huyo anayezungumza ni fasiki kwa sababu wakati ule anapokifanya kile kitendo chokifanya alikuwa lazima aombe ruhusa kwa yule anayezungumza naye kuwa mimi na kurikodi basi mwacha ukimwambia mimi na kurikodi kisha msikia atakwambia nini haizi kukubali kwa hii ni hatari sana leo imeenea sana hatari hii wakaleta bughdha baina ya watu kwa sababu kama haya bughdha kabisa قال ولهذا ما أعظم الإفساد الذي يقع من هؤلاء من خلال هذه الأجهزة ni ufisadi mkubwa ulioje unaotokea kupitia kwa watu kama hawa kwa hivi vyombo hivi simu na nyinginezo imma birrasail almaktuba au bilmukalamati walmuhadathati wa nahwi dhalika imma kwa kuandika risala message zile au wakarekodi simu wakapiga simu wakazungumza yuko kwake yazungumza basi fulani hivi ni atia umbea na mfano wake mimma yatarattabu alayhi adrarun adhim jambo ambalo natija yake ni madhara makubwa sawaun biiqa'i aladawati baina afradin wa afrad au iqa'i aladawati baina mujtama'at wa mujtama' hiyo sawa ni kuleta uadui baina ya mtu mmoja na mwingine au mujtama' na mujtama' mwingine akaleta tu bughdha baina yao ala ma al-aman namam tanabahi ni muovu aliyoje mbea laim wama ashna'ahu wama adarrahu 'ala nnas ni muovu aliyoje ni madhara makubwa yaliyoje yanayopatikana kwa watu kupitia kwa huyu mbea lakinahu sayaqifu baina yaday llah kitu moja kitu kimoja fahamu huyo mbea atasimama mbele ya Allah wayalqa jazaa namimatihi na atakutana na malipo ya umbea wake wasatakunu hasratan alayhi wa nadamatan yawm alqiyama na itakuwa ni majuto siku ya kiyama khasara na majuto mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala قال حفظه الله عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث لفكي خباري صحابة حذيفة كوا كنا متموجني مبيع أشكوا منين achukua maneno akipeleka فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام Mtume صلى الله عليه وسلم هينجي بيبوني مبيع مبيع هينجي بيبوني كوميني يماني kuna watu wakikaa yeye ni umbea tu umbea Allahu musta'an familia ngapi zimevunjwa kwa sababu ya umbea kuanzia mke na mume wapendana waishi vizuri mpaka akaja mbea baina yao mpaka wakaachana si ndio ushaambia kazi ambao hata shetani hawezi manake hata shetani pia yule shetani anayesababisha mume kumwacha mke wake ndio anayekaribishwa zaidi na iblisi sasa huyu nafikiri hata yule yule sheitani yule anayesababisha watu wawili kuachana mwanafunzi wake muovu kweli kweli shekhi muovu na hawa wako kila mshtama wako wengi tu na naweza kuambia hapa Mombasa wako wengi si ajabu kuna kuna makundi ya WhatsApp yao kwani hakuna makundi yaitwa udaku udaku sijui ni enterprise udaku sio udaku inaitwa udaku yani usabasi watu kazi yao eh wafungua grupu ya WhatsApp kazi yao wao pale kuse, kutu, kusema watu tu na kufanya umbea basi akiona kitu mtu atia pale wewe shangaa watu wazima wafanya mambo kama haya maovu kabisa hauingii peponi bwana mbea واتفق الشيخان على إخراجه بلفظ لا يدخل الجنة قتات والقتات هو هو نمام يتو قتات أما نمام وأما من يسعى بين الناس ناقلا الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإصلاح وإطفاء العداوات وإيجاد المحبة والإلفة والألفة والإخاء فهذا من المصلحين أما يولي أن ينقوم منين ينقوم كنا كنجيل لكن كنا مننزوري ili alete sulhu baina ya watu huyu basi si mbea huyu ni katika wale wanaoleta sulhu ففي الصحيحين عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا هو سموانغو anayesuluhisha baina ya watu akawa achukua maneno mazuri kutoka kwa hawa enda kwa wale watu ambao wameteta yeye amwambia yule bwana kuzungumza vizuri hajasema kitu kibaya kuhusu wewe kisha enda kule basi ninamsikia yule azungumza wewe vizuri bwana watu tu wakutia maneno lakini wallahi yule bwana akupenda sana hazungumzi maneno mabaya huyu haitwi mbea huyu ni msuluhishaji أي من كان ينقل الكلام بين الناس ولا سيما بين من بينهم شيء من العداوة من أحدهما إلى الآخر إصلاحا لذات البين يقول أنا ينكو maneno baina ya watu haswa haswa wale ambao wana uadui baina yao kachukua maneno huku kuleta huku lakini kwa ajili ya kuleta islah baina yao كأن يقول مثلا kwa mfano aseme sami'tu fulanan yadhkuruka bikhair bilkhairi nimemsikia fulani bana akutaja kwa khairi au sami'tuhu yuthni alayka nimemsikia fulani akusifu bwana au sami'tuhu yad'u laka nimemwona bana fulani akuombea dua au nahwi dhalika min alkalimati allati yuradu biha alislah au mfano wake katika maneno ambayo mtu huyasema kwa ajili ya kuleta utengenefu baina ya watu na kusikilizana fahadha min almuslihin huu ni katika wanaoleta sulhu katika watu wema wallahu tabaraka wa taala ya'lamu almusliha min almufsid Allah yomjua mwenye kutengeneza na muharibifu وكل منهما سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى ليلقى جزاء عمله na kila mmoja yule mwema na yule muovu kila mmoja atakutana na Allah na atakutana na malipo yake kulingana na wema wake au uovu wake liyajzi alladhina asau bima amilu wayajzi alladhina ahsanu bilhusna wale waliokosa atawalipa kwa makosa yao na wale waliofanya mazuri atawalipa kwa mazuri yao na hapo ndio mwisho wa kuzungumzia an-namima mada inayofuata itakuwa ni as-sukhriya biidhnillah ta'ala hiyo tutakuja kuizungumza katika kikao kingine kitakachokuja insha Allah ta'ala naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum